Eta i bueno, da, nola sortatu da, eta bueno, gutxinen zagu berriak ere ba, beste formatean bizi izan ditu. Mm. Nolako ari da izaten konzentrazio berezia uzuretzat irunen? Hore, berezi bai, ez dut, mai entrenatu bai, apelku pistan edo, gimnasio edo, hotela bertan nahi urtan nire hotela gaude, eta dena ba, ba etxia duan ez duzela, eta ba, alde hartatik ba, e, eh, zenideak da laguna betere, gertu izatea ba, berezia. hau, E, gaur bertan hasiko da Domingo Bartzenaz memorial hori, Suedia, Polonia eta Brasil izango dituze aurkari, zer espero duzu memorial honetatik? Bueno, guretzat da, ba, eh, errantzitsu gara da, Europa da, ez da, prestakuntzan, iru partidu hau beti izan dauzkago, emakiu eh, ba, izango dela ez, nahi, eh, Suedia, Polonia edo Brasil, ba, talde gogorrak dira eta bai, ba, Europa joasi aurretik, eh, ba, zera, momentu, aproposian dakagulako, dakagulako, partidu e, eh, gogorrak ez aukera eta ez dut ba, espero dut gutxin ez ba, ez alego antzat eta ba, polita izatea eta ba, denak ba, gure, gure prestakuntzan e, aurrera pauso bat egitea eta ez dira e, eh, a, ah, polonera ba, alik eta Mm. E, nolako izango zuretzat berriro hartalekon jokatzea? Ba, ba beresia, ez harri ni bertako naiz, bertan partida asko ikusi eta e, bizi izango da ez, ja, atzo bertan entramendua ba, e, eh, publikoan zaute irekia zehon, eta e, ba, zera, sentxazio beresiak ez, ikusteo, ba, zalegua, irungo zalegua, eta ikusko zalegua antzegola ez eskubi ikusten, e, somatzen da, ba, eskubaloia e, asko gustatzen dula ez, e, alde honetan, eta, iesan, ba, es, e, benetan.